Facebook. Propis Facebooka je kao propis i mnogih drugih savremeni i današnji puteva komunikacije i tehnologije može biti pohvalan, može biti pokuđen, može biti haram. Shodno gdje i šta i kako ga čovjek koristi. Neko ga koristi u davi, poziva ljude u islam, može biti pohvalno. Onaj ko kontaktira sa ženama, dodaje žene koji su propisno i nepropisno uvučene u svoj profil, a, one mu, a on njima nije mahrem, znači to je haram i tako dalje. To znači, ne znam ako niste otede na Goglu i samo upitate go, šeha Goglu, šeh Gogle, moramo li mi žene dodavati muškarci u profile i šeh ti kaže haram ne mene. Nema tu nikakve onaj filozofije. I tam ti šeh kaže fetvu o tome i preveo tezi jedin. Znači svako treba da se preispita što koristi Facebook. Facebook je lijep, e, može čovjek tu napraviti mnogo hajra, kontakt sa rodbinom, kontakt sa prijateljima, ali muškarac ne može dodavati žene osim onima, one žene kojima je on mahrem. Žena ne može dodavati muškarce osim one koji su njoj mahremi. A da ne govorimo o momentu brat dodaje žene koji mu nisu mahrem i one još na plaži uslikale se u kostimu za kupanje. Napravio više harama. A da ne govorimo sad, evo, vjerujte, Ramazan je idealna prilika da se čovjek malo skini, da kaže mjesec dana gasim, da malo, malo odmorim, da sve moram znat u komšije koje cipele kupio, gdje je otišao, kad mu je pukla guma, sve ide sad na Facebook. Tamam još da se ne izražava. Znači, reži nokte, evo me ljudi režim nokte. Ha, hajde. Sve se slika, sve se zna na Facebooku. Sad je najlakše biti e, ova kontraobavještajna služba. Samo sjedi kod kuće, sve ti ljudi kažu gdje su bili.